вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці про сталина гаварыць не хочацца бо ўжо і сказана ўсё на гэтым этапе і сто разоў тое самае паўторана гэта ведаеце як калі дах цячэ можна сказаць дах цячэ і пасля паўтараць згоду ў год дах цячэ дах цячэ дах цячэ аж пакуль не абваліцца а варта падправіць той дзіравы дах каб няцёк і ўжо пра іншае думаецца дах трэба пафарбаваць каб не выглядаў аблезлым і каб дом быў прыгожы такія вось суадносіны слова і справы. Пра сталінскія рэпрэсіі мы гаворым на поўны голас гадоў 15. Дакладней усе гэтыя 15 гадоў мы тое самае паўтараем, бо дах па-ранейшаму цячэ. Па-ранейшаму няма афіцыйнай ацэнкі гэтых рэпрэсіяў беларускімі ўладамі наглуха закрытыя архівы КГБ, з якіх можна было б даведацца праўду. Па-ранейшаму ўзнікаюць канфлікты вакол месцаў масавых расстрэлаў і пахаванняў. Тытанічныя высілкі асобных людзей і суполак дзеля выяўлення праўды натыкаюцца на глухую сцяну афіцыйнага неразумення. Вось чаму пра Сталіна гаварыць і не хочацца. Thank you. суседняй літве на тырана глядзяць як на пройдзеную старонку гісторыі. У будынку былога КГБ зроблены музей генацыду, рэпрэсіўныя архівы адкрытыя для даследчыкаў, а помнікі тырану і ягоным паплечнікам звезеныя ў адмысловы музей скульптуры таталітарнага перыяду. Калі б нехта выказаў настальгію па сталінізму, Было б гэта таксама недарэчна, як калі б нехта пашкадаваў пра часы каменнага веку. Сталін для літоўцаў стаў гісторыяй. Цяпер яны рыхтуюцца да рэферэндуму пра ўступленне краіны ў еўразвяз. На першы погляд паміж гэтымі дзвюма з'явамі сталіншчынай і еўрапейскай інтэграцыі нічога агульнага няма але насамрэч гэта два варыянты цывілізацыі паміж якімі трэба зрабіць выбар прычым трэцяга варыянту няма альбо чакаем пакуль дзіравы дах абваліцца альбо рамантуем яго і думаем у які колер фарбаваць. цывілізацыйны выбар два варыянты еўраінтэграцыя або сталінізм. Паводле сацыёлягаў большасць беларусаў выбіраюць Еўропу і выбар іхны не эканамічны або палітычны. Пакуль гэта толькі выбар тыпу дачыненняў паміж людзьмі. Вось што маюць на ўвазе беларусы, хочучы жыць як у Еўропе. У суседняй рассіі сацыёлягі запыталіся ў людзей пра ацэнку дзейнасці Сталіна. 39% сказалі, што ў гэтай дзейнасці было больш станоўчага, а 29% выказалі адваротнае меркаванне. Гэта таксама цывілізацыйны выбар, бо дае ўладам падставы для сталінскіх метадаў кіравання, а сам сталінізм не выглядае пройдзенай гісторыяй, ён яшчэ жывы і для многіх нават жаданы. Як гэта не дзіўна, а рудыменты сталінізму ў нашым жыцці захаваліся не ў архітэктуры нашых паселішчаў і не ў інтэр'ерах нашых кватэр, а ў нас самых, у нашых дачыненнях, паводзінах, а то і думках. Калі ўсе гэтыя праявы сабраць у нейкі адзін зразумелы вобраз, дык атрымаецца тое, што сам народ ахрысціў вахцёрскай уладай. Вось што засталося нам у спадчыну ад Іосіфа Сталіна. І вось што складае поўную процілегласць нашаму еўрапейскаму выбару. Гэта калі пакупнік існуе для прадаўца, а не наадварот. Калі жыхары існуюць для начальніка жэса, а вулічныя мінакі для міліцыянтаў. Калі народ існуе для прэзідэнта, а не наадварот, як тое мусіла б быць. Сёння пра вахцёрскую ўладу гаворыць Сергій Харыўскі. Псіхалогію вахцёраў, швайцараў, кантралёраў, дружыннікаў, вызначае сам іхны статус людзей на варце. Яны ўяўляюцца стражнікамі брамы космасу перад бясконцасцю хаоса. Сярод іх ёсць і вельмі сур'ёзныя персонажы. А бываюць і шчыра прастадушныя. Уважліва разглядаючы чысці пашпарт альбо пропуск, яны могуць адцеміць. Вой, якое смешнае у вас прозвішча. Але большасць прафесійных вахцёрскіх тыпажоў безаблічныя. Вось акуратна пастрыжаны важны швайцар у ліўрэі. Ягоны абыякавы асалавелы позірк ажыўляецца адно перад начальствам ці пры выглядзе чаявых. Гэткія ж погляды і ў вартаўнікоў заводскіх і інтэрнатаўскіх прахадных. Яны прачынаюцца толькі тады, калі нехта пасягае на іхны космас. Малады чалавек, вы куды? Гэта ваш пропуск, а я вас не помню гэткія службоўцы не прапусцяць нікога нават калі паклічаш іх на начальніка нават калі і начальнік паклічы да тэлефону дырэктара пасля дэманстратыўных ваганняў яны будуць буркліва апеляваць да начальства мусіць быць пропуск што вы не кажыце падобныя тыпажы могуць запроста аблаяць чужога ім чалавека памятаю выпадак як у менску адзін амерыканскі прафесар што не быў на бацькаўшчыне паўстагоддзя вырашыў набыць сабе пакунак кефіру Ён не ведаў што спачатку трэба было азнаёміцца з коштам пасля выбіць гэткую суму на касе і толькі пасля з тым чэкам браць товар Ён зрабіў наадварот узяў кефір ды папраставаў да касы у спину яму паляцеў адборны расійскі мат, што сканчаўся словамі: « Ты куды кефір папёр. Агаломшаны сівы прафесор азірнуўся, перапрасіўся, запытаўшыся прытым, навошта так хаміць. А што я такое сказала? Парадак мусіць быць. Самая цікавая катэгорыя змагароў з хаосам гэта добраахвотнікі. Падчас падзабытай ўжо андропаўскай кампаніі па навядзенні парадку іх стала раптам шмат. Яны пільнавалі за сваімі аднакашнікамі, што спазняліся на заняткі, вартавалі праходы на студэнцкія дыскатэкі і шчыльна абступалі падыходы да храмаў падчас рэлігійных святаў. Так вучымся, дзе камсамоляц, дзе жывеце, з якой мэтай і гэтак далей асабліва каляррытна выглядалі дарослыя дружыннікі якія ў менскім дзіцячым парку імя горка за салодыю адбіралі ровары ў дзяцей альбо спускалі ім шыны будзеш ведаць дзе можна катацца але тыя ж бравыя дружыннікі за колькі метраў абыходзілі шумных дзецюкоў на падпітку бо не збіраліся псаваць сабе вечар вахцёр аднак не прызвання а стан душы Галоўнае для іх не рацыяналізм абстрактнага парадку, а магчымасць атрымаць асалоду ад бездапаможнасці людзей, якія апынуліся хоць на момант залежнымі ад іх. Сергей Харэўскі кажа пра вялікую ўладу маленькіх начальнікаў. А я згадваю развагі аднаго прыяцеля пра тое, што гэта асаблівасць славянскага менталітэту я с прыяцелем не згадзіўся рэч тут по-мойму не ў народах а ў дзяржавах менавіта ссср стаў дзяржавай вызваленага плепсу дзе дачыненні між людзьмі былі пастаўленыя з ног на галаву прыгадайце сталінскую калектывізацыю калі лепшых гаспадароў дэпартавалі з вёскі ў сыбір а кіраваць астатнімі паставілі самых бедных і нерадзівых сялян прыгадайце сталінскую барацьбу з рэлігіяй калі на месца святых абразоў вешалі абразы барадатага маркса прыгадайце любімую фразу савецкіх кіраўнікоў сталінскай пары мы універсітэтаў не канчалі гэта ўсё рудыменты сталіншчыны ад якіх мы можам рушыць толькі ў адным кірунку у еўропу бо рушыўшы ў расею або стоячы на месцы мы ад іх не пазбавімся сёння выглядае што беларусь якраз і стаіць на месцы дзяржава не спяшаецца рабіць той цывілізацыйны выбар які ўжо зрабіла большасць беларусаў таму і зрухі тут адбываюцца ў прыватным парадку на ўзроўні рэгулявання чалавечых дачыненняў і паводзінаў якім чынам вахцёрская ўлада выжываецца самімі грамадзянамі пра гэта распавядае зміцер бартосік У не самым прэзентабельным рэстаране мінскі бровар я ці не ўпершыню на свае вочы пабачыў сапраўднага гардэробшчыка і адчуў сябе нейкім дзікуном, калі прымаючы сваё паліто не адразу ўцяміў, чаго ад мяне маўкліва патрабаваў гэты прыгожы сівавусы джентльмен. А патрабавалася толькі павярнуцца і прасунуць рукі ў паслужліва пададзеныя рукавы. Якая дробязь, але пакуль гэты чалавек, падобны на састарэлага мафіёзі, мяне апранаў, з маіх вуснаў узляцела фраза: нібы ў старыя добрыя часы. Сівы мафіёзі адарыў мяне ледзь заўважную усмешкай, маўляў, адкуль табе ведаць тыя старыя добрыя часы чым я заслужыў такую павагу з боку гэтага ці не апошняга сталінскага мажардома і чаму зрабілася так па плебейску неўтульна быццам мяне апраналі не ў маё ўласнае паліто Няўжо мне было б утульней калі б мэтр гардэробу мяне ўвогуле не заўважыў як аднараджэнне не заўважаюць мяне прадавачкі таксісты вахтёры ды іншая чэлядь Ціняменская сталінская архітэктура ўплывае на мяне такім цудоўным чынам, прымушаючы са звычайнага кліента ператварацца ў прыбітага просьбіта. І ці не ўсяго толькі гэтая роля лучыць мяне з тымі старымі добрымі часамі. Роля, з якой так прыемна часам выходзіць. Калі уцяміць, што ні з таксістам, ні з прадавачкай, ні з вахтёрам вам няма пра што спрачацца што вы не можете іх пакрыўдзіць патрабаваннем абслужыць, што ўсе яны працуюць толькі дзеля таго, каб вам было зручна. І калі вам нязручна, значыць вас абслугоўвае чалавек, што займае чужое месца і ваш абавязак зрабіць усё, каб яго на гэтым месцы не было. Як гэта робіцца, я назіраю ўжо які год на прыкладзе свайго сябрука, які недзе вычытаў, што біць стэкам па фізіяноміі хама не ёсць правам джентльмена. Гэта ягоны абавязак. Каб чырвоны след на хамскай фізіяноміі нагадваў хаму, што рабіць можна, а чаго нельга. Мала таго, што гэты пастулат сябраў падабаў, дык ён, учорашні савецкі афіцэр, яшчэ уявіў сябе джентльменам. Стека сабе, дзякуй Богу, ён не набыў і па пысах нікога не дубасіў. Але колькі ў нашым горадзе праліта слёзаў звольненых афіцыянтак ды пакінутых беспрэміяльных прадавачык, ведае толькі ён. Паспрабую аднавіць ягоны звычайны маналёг у той час, калі вельмі хочацца выпіць за сустрэчу. Як вы мяне назвалі, якія вам маладой чалавек? Вы яшчэ скажыце таварышч, як мяне называць? пан, спадар, гаспадзін, як пажадаеце. Што значыць гаспадзін выіскался. Вы нечым не задаволены. Я нічога не буду замаўляць, пакуль не пагутару са старэйшаю службоваю асобаю, якая зараз знаходзіцца ў рэстаране. Ну як не адчуць няёмкасць за ягоныя паводзіны. І замест трапезы пачынаецца канцэрт, і няшчасная менская кабета ўжо гатовая назваць яго ледзь не господам Богам. І наш столік гатовы абслужыць ледзь не сам дырэктар. І пакуль сябра цешыць свой садыцка джентльменскі запал, я сяджу побач і саромеюся. Асобная тэма, ува што гэты джентльмен ператварае паездку ў таксі на звычайнае пытанне таксіста куда поедем калі подкрэсліваю кліенты яшчэ не паспелі сесці в аўтамабіль ідзе незвычайны адказ а вы что хочете сказать что кудысьці нас не повезете ці ваше таксі маршрутная пакуль едем просто пасля покажу дзе повернуть самое цікавае что і просто едзе і там дзе трэба паварочвае але не дай бог кіроўцу не ўключыць лічыльнікам Не забуду выразу твару таго маладога хамаватага вадзілы, які замест грошай напрыканцы паездкі пабачыў шчырую смешку ды словы падзякі з імем па бацьку ды прозвішчам. Дадзеныя шмацуюцца якраз насупраць пасажыра. Такога дарагога кліента той небарака ўжо бадай не забудзецца, як не забудзецца ўключаць лічыльнік. Прыклады з жыцця гэтага джентльмена можна цягнуць бясконца, але хто ён? нязручны кліент, нахабны цынік, ці, можа, змагар супраць апошняга савецкага бастыёну унармаванага хамства. Не ведаю. Мне ў адрозненні ад яго абыякава, як мяне назавуць, панам ці таварышам. Дакладней, я не веру ў тое, што я тут пан. Але дзякуючы сябру ўжо ведаю, панам можна быць і тут, і зусім ні пры чым старыя добрыя часы. Thank you. Дмітер Бартосік даў толькі адзін прыклад, як у Беларусі самыя людзі пераадольваюць рудыменты сталінізму ў паводзінах, бо хочуць жыць па-еўрапейску. Калі ў Беларусі Еўропа гэта выбар грамадства, а не ўладаў, Дык у суседняй літве менавіта ўлады адразу пасля выхаду з ССР абвесцілі пра еўрапейскі выбар краіны. Неўзабаве тут адбудзецца рэферэндум пра далучэнне да еўразвязу удзельнік сённяшняй вострай брамы адзін з найбольш аўтарытэтных літоўскіх інтэлектуалаў альгімантас чакуоліс сёння ён разважае пра сталінізм і еўрапейскую інтэграцыю сталінізм гэта апошні ўсплёск сярэднявечча ў еўропе і азіі альбо адзін з апошніх адметнасць сярэднявечча гвалты і не толькі фізічны прыніжэнне чалавека тарквамада вынаходнік інквізіцыі не быў адзіны не быў першы барталамеюская ноч не была ні першай ні адзінай гэта можа паўтарыцца хоць калі хоць дзе Гэта зараз паўтараецца ў чачэнні гвалт чалавека над чалавекам, нацыі над нацыяй. Гэта ўсё рудыменты сярэднявечча гэта ўсё мае самае непасрэднае дачыненне з ідэі аб'яднанай Еўропы з аднога боку і са спадчынай сталінізма з другога выглядае што кантынент які спарадзіў самы вялікі гвалт цяпер вынаходзіць самы эфектыўны сродак ад гвалту Еўропа было ад сплоін я ўсё з кантынента спасаўлю Еўропа заўсёды была самым небяспечным кантынентам у свеце, самым жахлівым. Тут пачаліся і апошнія дзве сусветныя вайны. Тысячагоддзямі Еўропа ваюе, еўрапейская зямля, суцэльныя могілкі. Мы, белыя еўрапейцы, самая жорсткая раса ў свеце, самая ваяўнічая. Мы больш жорсткія за мусульманаў, азіятаў, афрыканцаў. Найбольш, што нам падабаецца, гэта крыўдзіць саміх сябе, сваіх супляменнікаў. Чаму я пра гэта кажу? Не дзеля таго, каб прынізіць нашу расу нашай нацыі, а каб ушанаваць тое, што такая, такая Еўропа здолела зрабіць. Бо менавіта ў Еўропе ўзнікла ідэя, што далей так жыць нельга. Хто гэта прыдумаў, тыя, хто найчасцей развязвалі войны. Немцы і французы, якія адвеку варгавалі за Эльзас-Латарынгію. І пасля апошняй вайны саспела ідэя каб не было больш войнаў у Еўропе, трэба аб'яднацца. Але паспрабуй аб'яднацца на развалінах. Толькі праз год пасля вайны ў 46 на развалінах, якія яшчэ дыміліся, жахлівыя, як трубы спаленай хатыні, паспрабуйце памірыць нацыі, паміж якімі такое. Не піканта толькі жеўрі, каб хатыня злепсна. Паміненькі сувязь. Тоўтас. Пасіль для гудрыя. Словом спатрэбілася больш за 50 гадоў, каб супернікі не тое, што забыліся на былыя крыўды, але каб глядзелі на іх прагматычна. І тады быў зроблены хітры ход для ўвасаблення гэтыя маральныя ідэі прымірэння. Былі выкарыстаныя эканамічныя выгады аб'яднання Еўропы. І праз колькі дзесяцігоддзяў сталася ясным тое што зроблена дзеля таго каб не было больш войнаў прынамсі міжсобку злучыла такіх адвечных ворагаў як францыя і нямметчына бо злучыліся вены і артэрыі іх прамысловасці. Вось што сталася альтэрнатывай рэліктам сярэднявечча сталінізму, фашызму, ідэя прымірэння дзеля таго, каб вызваліць чалавека ад страху і беднасці. Але як гэта адбылося? Як на вашу думку такая праз усю гісторыю жахлівая Еўропа здолела перамагчы ў сабе гвалт? ці яна вынайшла нейкія цудоўныя сродкі ад гвалту Таму што еўрапейцы пачалі іначай вучыць гісторыю. Калі раней гісторыя ў кожнай краіне была пра тое, якая свая нацыя вялікая выдатная, якія вакол усе кепскія і несправядлівыя. Дык у еўрапейскім звязе зменены знішчаны эгацэнтрысцкі падыход у нацыянальнай адукацыі любой краіны самы паказальны прыклад перараджэння немцаў моладзі найперш бо там была цалкам змененая адукацыя адразу пасля вайны у заходняй нямецчыне няма такого фашызму як ва ўсходняй дзе адукацыю гэта кардынальна не змянялі ад немцаў у такім сучасным перараджэнні адсталі французы як бачна з нядаўняй прамовы жака шырака адсталі брытанцы якія не прайгралі вайну якім не трэба было перакваліфікоўвацца І ясна, што адсталі і мы, бо былі самымі вялікімі пераможцамі. Паколькі ў нямметчыне цэнтр аб'яднанай Еўропы адбыўся той велізарны псіхалагічны пералом, дык і няма сілы, якая б хацела адбудоўваць магутную імперыю, як хацелі бісмарк ці гітлер. Гэта, як я бачу сутнасць аб'яднанай Еўропы і сутнасць таго, чаму мы балтыйскія краіны былі туды запрошаныя. Бо даць еўразвязу цяпер, нешта матэрыяльнае, з чаго б ён пабагацеў, мы не можам. Конорс доці Еўропас Сайвай щонату, нукое пра турпету на снягаль. Літоўскі аналітык Альгіманта з Чакуолі скажа, што нямецчына сёння зусім не такая, каб яе баяцца. Еўропа сапраўды іншая. Нашы людзі вяртаюцца з паездак туды зусім іншым выразам твару і іншай паставай. Праўда, першае, што іх сустракае на бацькаўшчыне, гэта часцяком тая самая вахцёрская ўлада. Быццам чалавеку даюць зразумець, што гэта ён існуе для памежніка або мытніка, а не наадварот. Я наўмысна сказаў часцяком, бо ж і не заўсёды. І трэба думаць, што выключэнняў будзе ўсё болей, калі большасць беларускага грамадства выступае за інтэграцыю з Еўропай гэта значыць супраць рудыментаў сталінізму у выглядзе тае звыродлівая вахцёрская ўлады нейкага іншага трэцяга выбару паміж гэтымі двума не дадзена. thank you